Biz keçən dərsdə, yəni təkfir bölməsindən İbrahim Ruhelin Davabir Təkfir kitabından ə, e, artıq yəni ikinci, üçüncü dərsdə idi keçən dəfə və dedik o keçən dərsdə də yəni Quran-Kərimdə və Peyğəmbər sallamın e, sünnəsində yəni küfrün böyük küfr və yaxud da kiçik küfrə dəlalət eləməsi idi və bu baxımdan e, Qurandan da dəlillər gətirdi ki, Quran-Kərimdə də küfr böyük küfrə və kiçik küfrə də aid olub və həmçində hədislərdə də küfrün böyük küfür kimi və kiçik küfür kimi, yəni dələtini gördük və bu da onu göstərir ki, yəni küfür birbaşa deyiləndə küfür e, birbaşa İslamı millətdən çıxaran küfür demək deyil. Küfür ola bilər İslamı dindən çıxarsın və küfür də ola bilər insanı, yəni dindən çıxarmasın, hansı ki, Quranda və sünnədə də bəzi asililər, e, yəni küfür kimi, yəni adlandırılmış. Həmçində e, alimlərin rəyinə görə də ümumiyyətlə e, İbn Qeym də rəhmələr rəyinə görə, yəni küfür e, asiliklər küfrün şöbələrindəndir və həmçində itaətlər də, yəni imanın, yəni şöbələrindəndir. Və bu gündür dərsdə də inşallah, yəni şəriətdə, yəni Quran və sünnədə, Quran və sünnədə e, küfr sözün əvəzində hansı sözlər də gəlib. Yəni küfrə aid olan hansı sözlər olub və baxımdan ən birinci, yəni Quran-Kərimdə, Quran-Kərimdə e, hansı keçən dəstə bu məsələni danışdıq ki, Allah Subhanahu taala, yəni Maide surəsində buyurur ki: "Men lem yahkum bi enzelallahu faulekumul kafirun faulekumuz zalimun faulekumul fasikun." Hansı ki alimlər, yəni bu ayədən onu Dəlisani Cəmarvazi rəhməhullah buyurur ki, hansı ki bu e, ayə onu göstərir ki, zülm böyük iki qismə ayrılır. E, dindən çıxaran zülm, dindən çıxaran zülm, həmçində fasiqlik iki qismə ayrılır dindən çıxaran fasiqlik və dindən çıxaran fasiqlik, həmçinin deyir küfrün, yəni iki növü var, dindən çıxan və dindən çıxarmayan, həmçinin deyir şirkin də iki növü var, dindən çıxaran və dindən çıxarmayan. Və dindən çıxaran küfür tofiddə olan, e, dindən çıxaran şirk tofiddə olan şirkdir və dində çıxartmayan şirk isə əməli şirkdir ki, hansı ki ona da alimlər yəni riyanı misal çəkirlər. Çünki məsələn bir hesab buyurur ki, e, mən deyir ən yüksək qorxduğum e, əməl, yəni e, riyadır, hansı ki gecə qaranlıq e, daşın üzərində qara qarışqanın yəni addımları qədər insana yəni elə yaxınlaşır. Və bu hədis e, bu ayədə də bu ayədə də hansı ki e, əgər e, küfr iki qismə ayrılırsa, zülm iki qismə ayrılırsa və fasqil iki qismə ayrılırsa və bu onu göstərir, bu onu göstərir ki, deməli, e, şəriətdə, yəni Quran-Kərimdə küfr sözü zülm kimi də gələ bilər və küfr sözü fisq kimi də gələ bilər. Və baxımdan e, birinci götürək şirkin e, Quran-ı Kərimdə e, küfrə şirkin deyilməsi, hansı ki, ən birinci ayəni gətirmək olar və uhitə bi thəməri fəasba yuqallibu kəfi alə mən fəqə fiyhə və hiyyə xaviyyətun alə uruşə və yəqul ya leytən elə muşrik bi rabb əhədən. Bu Kəf surəsinin 42-ci ayəsidir və Allah subhanətələ burada e, şirki küfür mənasında burada yəni bildirir. Hansı ki, e, bundan sonra, yəni bu ayə hansı ayədir? Deyir, yəni ayənin əvvəl deyir ki, bağın sahibi, bağın sahibi deməli öz bağında gəzən zaman və qayıdır ki, deyir ki, "Və daxalə cənnətə və huwa zalimun li nəfsi və qal e, qal Mə adun ən təbid hədi əbədə və mə adunu səətə qaimətən. Yəni, o insan ki, öz gözəl bağını görəndə, gözəl bağını görəndə və öz-özünə zülm elədi. Özünə zülm elədi və dedi ki, mən yəni, zən eləyirəm ki, yəni, bu ə, e, əbədi də qalacaq. Yəni, bu əbədi qalacaq və qiyamət saatda nə olacaq? Qiyamət saatda qopmayacaq. Və sonra isə və sonra isə e, bu Allah bu ayənin dalınca bu ayələr gəlir və bu ayədə isə Allah Subhanahu taala e, şirki küfr kimi adlandırır, hansı ki, ondan sonra onun dostu ona qalibdir ki, əkəfərtə billahi xalaqaka min turabin thumma min turabin thumma sawaka rajula. Yəni o ayədə ki, Allah Subhanahu taala küfrü şirk kimi adlandırmışdı və nə, dəlil nədir buna? Dəlil odur ki, bu adam bu sözü deyənəsə o adam əslində şək eləyir ki, yəni qiyamət qopacaq və hətta ki, bu yəni, deyir ki, zənn eləyir ki, nə ola bilərmi ki, mənim bu bağım dağılsın, nə varsa dağılsın, yenə yeksən olsun və deyir, e, qiyamət qopsun. Və o insan buna şək eləyir və Allah son bunun bu küfrünə burada şirk kimi deyir. Və, və dəlil də mənə, dəlil odur ki, ondan sonra dostuna qayıdıb deyir ki, Əkəfar da billədi xaləqə min turab. Yəni, sən küfr edirsənmi ki, Allah subhanallah səni torpaqdan yaratdı, sonra nitfədən, sonra deyir səni, deyir ki, bəl yəni kişi elədi. Yəni səni yəni bir bu, bu yaşında səni e, kişi kimi elədi. Yəni artıq bu buluğa səni çatdırdı. Və burada da alimlər burada şirk sözünü, yəni küfr kimi təfsir edirlər. Hansı ki Təbər rəhməhullah buyurur ki: "Və yəqul ya leytən lem uşrik bi rabbi əhədə." Burada o nə dedi? Dedi ki: "Ey Rəbbim, mən sənə kaş ki mən sənə heç nəyə şərik qoşmazdım. Aydındır? Ancaq dostu nə demişdi? Nə deyirdi? Əkəfarta. Yəni küfr elədin. Və burada isə həmçində Qurtubi rəhməhullah Qurtubi Rəhmələ da burada buyurur ki, Ya leytəni araftu, e, araftu ni'mallah aleyyə və araftu ənnə kənət bi qudratilləhi və ləm aqfur bihi. Deyir ki, kəş ki, mən bilərdim ki, mənə verilən bu neymət Allah subhanət alanın e, mənə verdiyi neymət idi və Allah san qüdrəti ilə də e, hər şey yəni sona yetir və dikəş mən bunu bilib, yəni küfr eləməzdim. Hansı ki, o adam öz dilinə deyir, dil ya leytən ləm uşrik, Allaha şərik qoşmazdım. Və burada şirk sözü necə itlaq olunur? yəni küfür kimi, aydındır. Və həmçində başqa ayədə də, e, başqa e, hədislərdə də bu mövzuda gəlib və hədislərdə də Peyğəmbər sallam buyurur ki, "Beynə racil və beynə şirki vəl kufr tərkus salə" və hada rivayatul muslim və min hadis Cəbir radiyallahu anh. Peyğəmbər hədisdə buyurur ki, kişi ilə şirk və küfr arasında namazı tərk eləməkdir. Və bu hədisi e, İmam Müslim rəvat edir və başqa Əhmədin rivayətində buyurur ki, "Beynəl abdi və beynəl kufri əv şirki tərkus salə." Yəni qulla e, küfrün arasında və hətta şirkin arasında namazı tərk eləmək aydındır. Və həmçində İbn Macədə başqa rivayətlərdə gəlib ki, "Leysə beynəl abdi və şirk illə tərku salə fə izə təraka faqat əşrak." Deyir ki, qulla şirkin arasında namazı tərk eləməkdir. Kim namazı tərk eləyirsə artıq Yəni əşrak, artıq şirk eləmiş olur, aydındır. Və burada ümumiyyətlə İmam Nəvvi rəhməhullah da bu hədisin şərhində buyurur ki, "İnnə şirkə vəl kufrə qad yutliqani bi ma'na vahid və huva kufru billahi taala və qad yufarqu beynahuma. Və İbn İmam Rəhməhullah bu hədisdən fayda çıxardır ki, hərdən deyir şirklə küfür, yəni bir mənaya, yəni itlaq oluna bilər. İtlaq oluna bilər, hansı ki, o da deyir Allaha, yəni küfr eləməkdir. Və həmçinin deyir onlar bir-bir arasında yəni, fərq olunur. Düzdür? Bu hədislər hansı ki, namazın tərk olunması barəsində, insanın kafir və ya da müşrik olması barəsində, ümumiyyətlə, bu hədislərdə alimlər ixtilaf ediblər ki, e, bəzi alimlər kim ki, namazı tərk eləməyi kafir görürsə, onlar üçün bu küfrə aiddir, yəni böyük küfrə aiddir və kimsə onu yəni, kafir görmürsə, bu da yəni kiçik küfrə aiddir. Və ümumiyyətlə, bugün ən məşhur məsələlərdən biri olan namazı qılmayanın kafir olması barəsində, yəni siz təsəvvür eləyin, e, insanlar ümumiyyətlə hədisin e, ərəb dilində oxunuşunda yanlışlıq edirlər. Bir vaxtı e, hədisdə gəlib ki, deyir, e, insanla deməli şirkin kimi arası nədir? Əs-salə. Deyir, mən e, tərkə fəqat kəfər, aydındır. Və bu deyir, kim onu tərk eləsə, yaxşı. Tərk eləmək lüğəti mənada nəyə dalət eləyir? Tərk eləmək o deməkdir ki, insan qılıb nə edib? Qılıb tərk elib. Bu da şəriətin e, usullarına zidd deyil. Çünki e, din e, namazı tərk edib, inkar edib, tərk edib artıq mürtəd kimi olur və onun hökm nədir? Onun hökm mürtəd kimi aydındır. Və burada hədis nədən gedir? Və mən tərəkəhə, kim onu tərk edir? Yaxşı, əgər bir adam onu qılmayıbsa, təsəvvürlə qılmayıbsa və inkar eləmirsə, o adam tərk edilmiş olur yoxsa yox? Düzdür, bəzi qaydalara görə o insan, əgər ona bildirilibsə, bu haqdan üz döndərəbsə, o deyir, artıq tərk etmiş kimi sayır, aydındır. Axı, bugün Azərbaycanda, bugün Azərbaycanda insanlar əgər o mərhələdə deyirlər axı. Bugün Azərbaycanda insanlar Peyğəmbər s.ə.v-in Muazı Yəmənə göndərdiyi haldadır. Hansı Peyğəmbər deyir ki, ən birinci nəyə çağır onları? Leylala kəlməsinə. Və deyir, və inum ətavli dəlik. Əgər onlar sənə onda itaat edir. Nə dedi? Əgər itaat eləsələr, yaxşı, əgər itaat eləməsəydilər, onlar hansı mərhələdə qalırdılar? Hələ ki, Ləylə kəlməsinin aydındır. Yəni, onlar sənə onu itaat eləsələr. Yəni, sən onları başa sal və bugün Azərbaycanı sən kiməsə ləylanın başına məgər üz döndərirlər, Yox, əgər sən bu insan bundan üz döndərmirsə, bu mərhələdə qala-qala, sən o necə ona kafir məsələsini iddia eləyirsən? Aydındır? Və bütün bunlar ə, e, əslində, yəni bu məsələni keçməkdə bizim fikrimiz ondadır ki, yəni düzdür, ümumiyyətlə əhlüsünnənin, yəni sələflərin metodu onda idi ki, əgər hər hansı bir yerdə bir bidət baş qaldırarsa, o zaman həmən bidətə rədd qaytarmaq, yəni vacibdir. Aydındır? Və bu məsələni də, çünki bu məsələ artıq çox ə, e, insanları şübhə salıb və bu şübhələr də aradan qaldırmadan ötürü dedikodu lazım deyil məsələləri əslindən öyrənmək lazım, usulundan öyrənmək lazım ki, ümumiyyətlə küfr nədir, küfr necə itlaq olur, nəyə deyilir? Çünki əgər kimsə o kiməsə kafir deyən insan, əgər ərəb dilini bilib bu kitabı başına ayağa oxusaydı, vallahi mən inanmıram o kiməsə kafirdir. Niyə görə? Çünki o bu kitab artıq bütün, yəni küfrə aid olan bütün məsələlər özündə, yəni qeyd edib. Aydın, yəni bütün incəliklərə qədər. Yəni insan insan, əgər e, heç nədən xəbəri yoxdur, açdı kitabı, İbn Baz dedi namaz qılır. Ha, vəssalam Azərbaycan hamı kafirdir. Niyə görə İbn Baz deyib, Hüseymin deyib. Yaxşı, o fitvanı İbn Baz, Hüseymin nədən hasil elədi? Nədən gəldi o məsələyə çıxdı ki, namazı qılmayan kafir, aydındır? Və ikinci o da namaz qılmayan, orada qılmayan, məgər orada qılmayan, orada deyilirmi ki, səhlənkarlıqdır, yoxsa ki, inatkarlıqdır, yoxsa ki, qılıb tərkim hansı məsələdir? Heç birində qeyd olunmur. Ona görə sadəcə alimlərin fitvasını birbaşa götürüb onları tətbiq eləmək xata özü burasındadır, aydındır. Və ona görə bu xatalar düşməmədən ötəri insan gəlir hər bir məsələni incəlikdə öyrəsir. Məsələn, əgər sən fiqh öyrənmək istəyirsənsə, aç hər hansı bir fiqhi kitabı. Yəni, bilənlər bilir, nədən başlayır fiqhi kitablar? Ən birinci başlayır suyun növlərindən. Su vacibdir, namaz vacibdir. Namaz. Və niyə görə sudan başlayır? Çünki namazı qılmaqdan ötəri sən dəstəmaz almazsın. Və dəstəmaz da nə ilə olur? Su ilə olur, torpağına. Su ilə. Aydındır. Ona görə sudan baş. Və bu indi həmən məsələdir. Əgər sən, əgər sən tutam ki, e, hər hansı bir e, şəriətdə bir məsələni öyrənmək istəyirsən, nədən başlamalısan? o məsələyə aparan hissələrdən. Yəni, sən cüziyyətləri öyrənməlisən ki, sən gəlib onun usullarına çıxasın, aydındır? Və sən birdən-birə bir, bir fitvanı götür, onu dərhal tətbiq elə, bu artıq sənin üçün zəhərlər. Çünki sən özün belə çıxma vəziyyəti qalsın. Çünki qardaşların bəzilərlə danışanda, yəni o fikirdə olanlar deyir, vallahi çaşıb qalmışıq, atamız, anamız gözünün qabanda, ləylə deyir, ona biz necə kafir deyir? Aydındır? Və bu da həqiqətdə onu göstərir ki, yəni bu bidət, bidət əslində fitrətdən deyil. Fitrətdən insanlar nədir? İnsanlarda yəni salamatçılıqdır. Və ona görə də yəni bu məsələləri yəni incəlikdən öyrənməkdən ötəri biz məcburuq ki, yəni bu məsələləri incəlikdən başlayaq və ona görə də e, hansı ki, yəni küfrə şirk kimi deyilməsi barəsində, yəni ayəni gördük və həmçinin hədislərdə də, yəni namaz barəsində də yəni əmələ, yəni namazı tərk olmasına küfr və yaxud da şirk kimi qeyd olunub və burada da ixtilafa qayıdır və hansı alim onu e, namaz qılmağı kafir görsə, bu onun üçün küfrə aiddir və kim onun kafir olmadığını görsə, bu da onun üçün yəni küfrə aidət yoxdur və elementar insanların bu gün insanları təkfir etdikləri məsələ, namaz məsələsi, hansı ki bu namaz məsələ nədir? Ümumiyyətlə alimlər arasında ixtilaf. Aydındır? Əgər belə ixtilaflı olduğu halda, ixtilaf da yüngül ixtilaf deyil, ixtilaf e, çox böyük ixtilaf təhət o dərəcədədir ki, bu dörd məhzəbə görə yəni, namazı tərk eləmək. Düz orada e, inatkarlıq deyil, inatkarlığa görə hər bir insan kafir salih. E, sadəcə bu namazın ixtilaf səhlənkarlığa qayıdır. Bu səhlənkarlığın atılan, tərk olan namazda isə dörd alimlərdən, yəni Əbu Hənifəyə, Malikə, Şafiyə görə, onların rəyinə görə bu insan, yəni mürtəd sayılmır, kafir sayılmır və Əhməd ibn Həmbəli isə bu barədə yəni 5 rəyi var. O 5 rəyin birində Əhməd ibn Həmbəl həmən insanın, yəni kafir olduğunu görür. Yəni 4 məzhəbdən 3-ü bunu görmürsə və əgər kimsə bu rəyi götürürsə, sən o insanı necə ittiham eləyirsən nədəsə? Aydındır? Bu da həqiqi mənada yəni cahilliyi göstərir. Və ikinci isə Quran e, ikinci isə e, zülmün e, küfrə zülm deyilməsi küfrə zülm deyilməsi, hansı ki, o zülm, yəni dindən çıxaran zülmdür. Çünki e, Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur ki: "Yevmə ya'uddu zalimu ala yedihi yaqulu ya leytani ittakhadtu ma rasulu sabila." Yəni burada Allah Subhanahu nə deyir? Deyir o gün ki, o gün, yəni qiyamət günü o zalım əllərini elə bil ki, boş eləyəcək, boş eləyəcək və deyəcək: "Ya Rəbbi, niyə görə mən başqasını, yəni Rasula, yəni başqa insanı peyğəmbərin yolu ilə yəni bərabər tutum?" Və Şeyx İslam buyurur ki, və burada şək yoxdur ki, və burada deyir, e, bu, e, bu zalim deyir kafirdir. Kafir hansı ki, o Peyğəmbərə iman gətirməyən və nə, bundan nə, nəyə dəlil gətirir? Dəlil onu gətirir ki, ayənin nazı olma səbəbi də elə deyir, e, Oqbat ibn Əbi Muitin hədisi ona görə nazı olub ki, o insan deyir, hansı ki, bu hədisi tabari öz təhsilində gətirir, və deyir ki, o insan artıq İslama gəlmişdi və onun deyir e, müşriklərdən deməli e, Umeyyə ibn Xələf onun dostu idi və Muayt sahabə imana gələndən sonra həmən o dostun, yəni dostu da müşrikdir və dostuna qalib deyir ki, e, əgər deyir, sən deyir, e, Peyğəmbərə iman, gəl, Peyğəmbər iman gətirirsənsə, artıq mənim üzüm sənə haramdır. Yəni ki, mənim səninlə heç bir yəni, dostluğum, xəlilliyim, qardaşım yoxdur və bu səbəbdən də həmən Muayt yəni, dini atır və Peyğəmbərin yolundan dönüb, həmən o Umeyyə bin Xələfin yoluna düşür. Aydındır? Yəni, imana gəldiyi halda öz dostuna görə neynir? Peyğəmbərin yolunu tərk edir və öz dostunun yolunu tutur və bu baxımdan da ayə ona nazil olur. Yəni burada ə, e, ayədə ayənin ə, e, ayədə zahir göründüyü kimi Allah son burada kafirin ad verdi, yəni zalım adı. Və həmçində ə, e, biz nə dedik? Yəni zalım neçə cür ola bilər? Dindən çıxan və dinə nədir? Dindən çıxanmayan və burada da küfrə Allah son nə itlaq elədi? Ə, zalim söz aydındır və bu ayə də Furqan surəsinin 27-ci ayəsidir. Və həmçində başqa ayələrdə də Allah səhəm buyuruyor ki, Nəhnu ələmü bimə yəstəmiyunə bih, id yəstəmiyunə iləykə və idhum Nəcrə id yəqulu zalimuna in təttəbiyuna illə raculan məsura. Bu da İsa surəsinin 47-ci ayəsidir ki, hansı ki Allah subhanda burada zülmü, yəni küfür kimi adlandırır. Hansı ki ayədə buyurur ki, biz deyir ki, bilir ki onlar nəyə qulaq asırlar və onlar sənə qulaq asırları harda Bibliyanın arasında, yəni zalimlər, yəni kafirlər Bibliyanın arasında danışıq apararlar və deyərlər ki, e, siz yəni sehr olmuş adama ittiba edirsiniz. Burada Allah subhanahu zalim sözünün e, mənası nədədir burada? Yəni küfr mənasındadır ki, hansı ki İmam Bəğ rəhməhullah buyurur ki, "İd yaqulu zalimun" yəni Əl-Valid bin Muğira və əshabu. Yəni Valid bin Muğira kim idi? Yəni kafirlərdən hansı ki o, e, yəni Bədr döyüşündə, yəni təkbirək döyüşlərin, yəni təkbirək döyüşdə yəni həlak olur. Və burada da e, zalim artıq yəni kafir mənasındadır ki, və Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə yəni kafirə, yəni zalim kimi də yəni e, aid e, aid eləyir. Və həmçində başqa ayələrdə Allah sonu buyur ki, "Və la tuxatibni fillədina zalamu innahum muğraqun." Deyir, sən deyir, o, o, o insanlar ki, özlərinə zülm edilər, sən məndə, e, məndən, yəni onlara görə məni müxatib elə, mənimlə elə, xitab eləməklər, artıq onlar yəni boğulmuş, yəni həlak olmuşlardır. Və bu ayə İbn Kəsir də rəhməhullah buyurur ki, onlar həqiqətən də e, Deyir, fə inni qad qadaytu ennehum muhraqun alə mə hum alayhi minəl kufr və tuğyan. Və bu göstərir ki, e, baxmayaraq ki, Allah Subhanahu onlara zalım deyir, ancaq onlar nədirlər? Burada zalim sözünü Allah Subhanahu küfür kimi, yəni bildirir. Və həmçində Bağavi də rəhməhullah burada buyurur, e, ay, bir ayədə buyurur ki, əl-qovma zalimin, yəni əl-kəfirin. Yəni zalim sözü nəyə aiddir? Yəni kafir bu da ümumiyyətlə e, İmam Bağabinin yəni təfsirində yəni qeyd olunub. Və ümumiyyətlə və Şeyx İslam da buyurur ki, həqiqətən də e, bu ayələr onu göstərir ki, Allah Subhanahu taala küfrə nə adlandırır? Yəni zülm. Bu küfrə zülm hansı ki, o zülm insanı dindən, yəni çıxaran zülmdür ki, Allah Subhanahu kafirləri, yəni zalım kimi adlandırır. Həmçində başqa ayədə də, başqa ayədə də Allah Subhanahu taala yəni özlərinə özlərinə asi olanlara da, zülm eləyənlərə də Allah subhanətələ zülm, zalim adlandırır. Ancaq onlar burada böyük zülümdür. Dindən çıxaran zülm deyil. Hansı zülümdür? Yəni kiçik zülümdür ki, hansı ki Allah subhanətələ buyurur ki, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحْشًا أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Allah subhanətələ ki, o kəslər ki, bir fahiş iş görərlərsə və özlərinə zülm edərlərsə, bu da nə dedi? Zülm edərlərsə. Burada zülm nəyə dalət elədi? Özünə asi, e, asil eləmək, Allah subhanətələ asil eləmək burada zülm kimi qeyd olundu aiddir və əvvəlki ayələrdə zülm küfrə aid idisə, bu ayədə zülm nəyə aiddir? Yəni özünü asil eləməkdir. Hansı ki, Musa da e, Musa da Quran-ı Kərimdə də Qasas surəsi 16-cı buyurur ki: "Qala Rabb inni zalamtu nefsi." Deyir, ey Rəbbim, mən öz nəfsimə zülm etdim. Yəni burada zülm eləmək asilidir, amma küfr mənasında deyil. Aydındır? Və həmçində burada e, başqa e, Marvazidən də başqa necə deyirlər, e, təfsir var ki, Marvazi buyurur ki, Qad yusəmməl kəfiru zaliman və yusəmmil asimləl muslimlə zaliman fə zulm yanqul ənil millətil İslam və zulm lə yanqul. Yəni, İmam Marvazi buyurur ki, artıq deyir, e, burada deyir, zülüm, E, kafirə də zalim kimi itlaq olunur və asi müsəlmanlara da, yəni zalim kimi itlaq olunur, hansı ki, e, kafirlərə nisbət olunan, yəni itlaq olunan zülm İslamdan çıxaran zülmdür, ancaq müsəlmanlara itlaq olunan zülm isə nədir? İslamdan çıxarmayan zülmdür. Burada da e, həqiqi mənada da e, zülmün, zülmün küfrə aid olduğu və e, zülmün, yəni müsəlman asilərə aid olduğu, yəni bilinir. Həmçində Qurani-Kərimdə də, yəni zülmün e, fasiqliyə də adiyyəti var ki, hansı ki, e, Allah subhanahu Quran-ı kərimdə küfrə fasiqliyə adlandırıb. Küfri fasiq adlandırıb, hansı ki, e, Bəqərə Kəf surəsinin ayəsində ki, "Vaydquna lil mələikəti iscudu li Adəm fəsəcud illə iblisə kana minəl cinni fəfəsəqan əmr rabbih." Aydındır? Həf surəsində Allah sana buyurur ki, o zaman ki, biz mələklərə əmr elədik ki, Allah Adəmə səcdə elin və hamı səcdə elədi iblisdən başqa və iblis deyir, öz Rəbbinin əmrinə fasiqli elədi. İmam Marvazi buyurur ki, və kənə zəlikəl fisqu minhul kufra və deyir, onun bu fisqi nəyə, nəyə, nəyə, nəyə gətirib çıxartdı? Yəni, küfrə gətirib çıxartdı. Yəni, o iblisin elədiyi fisq nə oldu? Yəni, küfrli, küfr oldu. Və burada da göstərir ki, bu ayda onu göstərir ki, və Quran-ı Kərimdə, Quran-ı Kərimdə küfür kimi itlaq olunan sözlər çoxdur, hansı ki, onlar şirk var o mənada, ondan sonra e, zülm var və fasiqlik var və bugünkü kimi küfür, yəni insanların dediyi kimi birbaşa, yəni ağız dolusu camata kafir dedikləri deyil. Yəni, küfür var, insanı dindən çıxarır və küfür də var, insanı yəni, dindən çıxarmır. Və həmçində Allah subhanətə Allah bu mənada başqa ayədə var, buyurur ki, وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَنْ وَأُمْنَرِ Deyir, o insanlar ki, fasiq olurlar. Yəni, burada fisq nəyə göstərir? Yəni, e, kafir mənasındadır ki, yəni onlar hansı ki, bununla küfr edirlər. Allah s.ə. buyurur ki, وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَهُمُ النَّارِ O insanlar ki, artıq yəni, fasıq, e, fasıq olurlar, onların yeri nədir? Onların yeri, yəni cəhənnəmdir. Və İmam Təbə Rəhməllah buyurur ki, e, yəni bu burada da e, fasiqlik onların Allah Subhanahu yəni küfrüdür. Yəni küfrü mənasındadır. Həmçinin bunu e, Marvazi də bu ayəni bu cür təfsir edir ki, "Və əməlləzîne fəsəku fəmen ma'unnar yuridul kufara dall ala zalika qawluhu kullamā arādu an yakhruju minhā u'idu fīhā və qīla lahum zūqū azāban-nār allazī kuntum bihi tukezzibūn." Yəni hansı ayədir ki, bunu göstərən ki, bu kafirliyə dalət edir? O ayənin arxasında olan ayə ki, Allah son buyurur ki, hər zaman onlar oradan çıxmaq istəyən zaman onlara deyiləcək, deyiləcək ki, qayıdın ora, oradan çıxmayın və bu cəhənnəmin bu əzasını dadın, həqiqətən də siz bunu yəni inkar edirsiniz. Bu da onu göstərir ki, burada e, burada fasik fasik oldular mənası, yəni küfür, yəni mənasındadır. Və həmçinin də e, fasiqlik, yəni Qurani Kərimdə fisq sözü, yəni müsəlman asi olan müsəlmanlara da, yəni dalət eləyir ki, yəni bu barədə də ayədə Allah sonra buyurur ki, hansı ki onlar e, Ayşə rədiyallahu böhtan atmışlar Rasulullah buyurur ki: "Vallədina yarmunul muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jaldatan və la taqbalu lahum shahada abadan və ulaikumul fasiqun." <laughs> Yəni o zaman ki onlar Ayşə rədiyallahu böhtan atdılar. Bu da ümumiyyətlə bu qissa, yəni tarixdə, yəni hədis kitablarında və tarixdə bu e, fiqh e, ifk hadisəsidir ki, hansı ki, bu ümumiyyət tarixdə ifk hadisəsi kimi qeyd olunub ki, bu da böhtan idi, hansı ki, Ayşə radiyalan özü də xəbəri olmadan döyüşlərin birində qaydanda artıq onun yəni, biləziyi itməyindən görə o gedib yəni, biləziyin axtaranda biləziyi də onun yəni ə, e, oturduğu, yəni dəvənin altına düşmüşdü və artıq o qədər yüngül idi ki, ə, e, karvan qalxanda, qaydanda bunu hiss eləmir içində adam var yoxsa yoxdur və Ayşə rəziyallahu qaydanda, çünki o zaman yəni taharət yox idi və cəmaət taharətə ə, e, insanların gözü görmədiyi qədər məsafədə gedib öz yəni taharətlərini eləyirdilər və Ayşə rəziyallahu biləziyini itirir və gedib axtaranda qaydanda görür ki, artıq karvan yoxa gedib, karvan gedib və oturduğu dəvə oturduğu yerdə oturub gözləyir və biləciyini də orada tapır. Biləciyini orada tapır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi ümumiyyətlə sahabilərin e, xəlifə rəşidənlərin də dövründə, yəni döyüşə gedən zaman həmişə qabaqda bir də arxada bir-iki nəfər gəlirdi. Niyə görə qabaqdakı bir ləhbirçi kimi xəbəri öyrənməyə döntədi, arxadakı da gəlirdi ki, bir nəsə itib qalar, düşüb qalar, onu yığıb gətirməyə döntəri. Və həmən sahabə də, yəni gələndə görür ki, Ayşə radiyallahu yəni orada oturub qalıb və Ayşədən üzü açıq olur və bu bilir ki, Ayşədir. Düzdür, o zaman artıq e, e, hicab, yəni niqab, hicab vacib idi və o Ayşəni tanıyır Ayşə radiyallahu səs çıxardanda və Ayşə radiyallahu tez üzünü örtür, amma o Ayşəni tanıyır, bilir ki, bu Peyğəmbər zövcəsidir və dəvəsin 30-uru heç bir şey demədən Ayşə radiyallahu minir dəvənin üstünə və dəvəni tutub heç arxaya da baxmır, ta ki mədənin qapılarından keçirdir içəri və bunu da e, qəlblərində xəssəli olan münafiqlərdən bunu görürlər və bu hadisəni şişirdirlər. Hətta Ayşə radiyallahu bunun e, hətta 20 günə yaxın vaxt keçsə Ayşə radiyallahu özünün xəbəri olmur. Sonra da xəbəri olanda xəstə olduğu halda xəstəliyi daha da artır. Hətta o dərəcədə qalır ki, yəni bu məsələ 40 günə yaxın qalır, 30 günə yaxın qalır, heç kim də bilmir, məsələn, nə yerdə, hətta bəzi sahabilər gəlib evzəm nəsiyyət eləyir ki, əgər belə bir e, zina eləyibsə, nəsə eləyibsə, yəni boşa o qədər qadınları almağa və s. Hətta o dərəcədədir, hətta Ağubəkir özü də yəni şübhəyə qalmış, öz atası da, özü də şübhəyə qalmışdır və gəlib qızına deyir ki, eləmisənsə tövbə elə, atala tövbələr qəbul eləndi və Ayşə rədəlan təəccüblənir ki, necə olub ki, yəni bunu hamı, hamı inanmaq halındadır. Və bu həqiqətən çox e, təsir edici bir yəni, qissadır. Və bu Peyğəmbər də burada artıq dözür, heç bir şey də demir və artıq e, bir aydan sonra, ayın azı olan sonra artıq e, Nur surəsinin ailə nazil olan sonra Ayşə radiyalarının yəni bəraəti biruzə verir və bu mövzuda da Allah subhanətə Allah bir neçə ayə nazil və ayələrdən biri odur ki, Allah subhanətə buyurur ki, o kəslər ki, mümin qadınları yəni zinada ittiham edirlərsə və onlar o iddianı deyirlər və heç dörd dənə şahid gətirmirlərsə belə, çünki bəzi rivayətlər gəlib ki, həmən o iddia eləyən iki dənə şahid gətirir, amma ki, Allah subhanətə neçə dənə şahid tələb eləyir, yəni dörd şahid. Buna görə də Şafi Rəhmallah buyurur ki, yəni mən görmədim ki, heç vaxtı kimsə dörd dənə şahidlə zina bildirsin. Yəni kimsə gəlsin, yəni bu tarix boyda, yəni İmam Şafiyə qədər bu şey olmayıb. Sadəcə zina necə bilinib? Ancaq etiraflarla. Çünki e, sahabelərin də, yəni Peyğəmbər vaxtında da e, bir dənə kişi sahabə, bir, bir iki dənə kişi sahabədə və bir iki dənə də qadın sahabələrdən bu zina hadisəsi baş verib. Hamısı yəni etirafla. Amma kimsə gəlsin 4 nəfərlə şahid eləsin, belə şey olmayıb və bu da onu göstərir ki, bu zinada ittiham eləmək ən çətin, yəni işlərdən biridir. Çünki sən şahidlik eləməlisən və tək olmalısan, 4 nəfərə yaxın şahid olmalıdır və bu da onu göstərir ki, Yəni, belə şeydə, yəni e, namuslu qadınları ittiham eləmə həqiqətən də çox ağır, yəni böhtanlardandır. Hansı ki, Allah sonra buyurur ki, o kəslər ki, mühsin qadınları, yəni mühsin, yəni e, iffətli qadınları zinada ittiham eləyərlərsə, onlar 4 dənə şahid gətirsinlər. Əgər onlar gətirmərlərsə, onda onlar hərəsinə 80 dənə, 80 dənə cilt vurun və onlardan heç vaxt şahidət qəbul eləməyin. Onlar artıq, yəni fasiqlər. Burada fasiqlər necə itlaq olundu, kafir kimi yoxsa ki, asili kimi, asili, aydındır. Və bu da onu göstərir ki, yəni fisk sözü Quran-ı kərimdə həm asili kimi də gələ bilər, həmçində, yəni küfür kimi də, yəni gələ bilər. Və başqa ayda Allah buyurur ki, "Və men farada fihinnel həcce fəla rafata və la fusuqa və la cidala fil həcc." Kim deyir həcc aylarında, e, yəni ki, burada e, həcc ayları da ümumiyyətlə o aylardır ki, insan o aylarda, yəni e, ümrəyə girib Məkkədə qalır və artıq onun üçün e, həccə, həcc gələndə də, yəni Zülhiccənin 8 gələndə artıq Məkkədən ehrama girir. Və deyir kim ki o aylarda yəni özünə həcci vacib elətsə, yəni heç bir e, cidəl e, eləməsin, ondan sonra e, cinsi əlaqədə olmasın və fasiqlik eləməsin. Və burada da burada da fasiqlik hansı mənadadır? Küfr yoxsa asilik, yəni asilik və onu göstərir ki, yəni bu e, ayələr onu göstərir ki, ümumiyyətlə, yəni fisk sözü e, küfrə də dalət eləyə bilər və asililiyə də, yəni dalət eləyə bilər və həqiqi mənada isə e, bütün bunları bilmək, bütün bunları, yəni küfr haqqında yəni kimisə küfürdə etdiyam eləməkdən ötəri bütün bu incəlikləri bilmək ki, Quran-ı Kərimdə küfür nəyə dalət eləyir, hansı mənada gəlir, necə, necə, nə cür dalət eləyir, bütün bunları insan biləndən sonra dərk eləyə bilər ki, həqiqdən də kimisə küfürdə ittiham eləmək, həqiqdən də ən ağır cinayətdir ki, hansı ki, sən imanı olan insanı imansız olduğunu ispat edirsən və bu da həqiqətdə ən ağır cinayətdir və inşallah mövzu uzun mövzudur və gələn dəfə inşallah şirklə küfrün arasındakı fərqdən danışacağıq və düzünü Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed.